planeda dieto postulata. Post tridec iaroi, lau taxoi, iam tridec miliardoi da homoi, vivos sur nia planedo. Lau nova analizo, ciui povus nutris in sane, cae samtempe protecte tracti la medion cae la climaton. Sed antau condicio portio estus, che ocasu shangio de nutrado, kiel esploristoi nun postulas. Kion ni mangias, ca kiel nia nutrajo estas productata, tio grave influas nian klimaton. Precipe antaula fono de pli altigiantai nombroi de giantoi, tio estas ancorau nesuffice considerata, kiel tion criticas nun tridexep medicinistoi, ecologoi, climat esploristoi, nutro sciencistoi cae politic sciencistoi en la tuta mondo. Por certigi mont scale la sanon de la homoi cae por sam tempe protecte tracti la climaton cae la medion, ili postulas ne mal pli olce homoi en la tuta mondo shangiu sian nutro manieron cae che la productado de nutrajoi farigiu tutte dauripova. Jen la planeda dieto. La quanto i validas por po unu tago. Rugia viando dec quar gramoi. Birdaggio du nau gramoi. FISHO, du dec hoc gramoi. Ovoi du malgrandai ovoi en semaino. Legomo tricent gramoi. Fructoi ducent gramoi riso, maiso, tritico, caetiel plu, ducent tridec du gramoi. Soio, lentoi, caetiel plu, septec quin gramoi. Nuxoi, quindec gramoi. Lactoproductoi, ducent quindec gramoi. Sucero, tridec unu gramoi. Sciencisto de la Monda San Organizo tiras. Tio signifas, che ni besonas sciu tage 300 grammo in da legomo, cae 200 grammo in da fructoi, cae en ciu semaino unu porzion da rugia viando, unu porzion da cocina viando, cae unu porzion da fiscio. Tio estas resulto el plurai monscalai esploroi, do la duabla quanto da legomo, cae la duona quanto da viando. Tiel, la tutmonde consumo de legomo cae de fructoi duo obligius, sam kiel la consumo de nuxoi cae de legumenazoi. La consumo de viando aliflanque duo nigius, sam kiel la consumo de sucero. La reductendai quantoi varios de lando al lando. Ciar exemple, en Nord Americo estas consumata la sesoblo de tio ciom estas recomendate, laula analiso en Suda Asio, homoi ne mangas suffice da viando. Ni besonos en tio compenson. Quelcai homoi devos mangi mal pli da viando, aliai pli. Ne temas pri generala mal permesso de consumo de viando, diros la sciencisto. Se ciui homoi povus nutri sin, cae vere nutrus sin, laula recomendatai criterioi, tio ne nur positive influus la sanon de la homoi en la tuta mondo. Ancao la medio povus profiti de tio. Pro la monscala shangio de la nutro maniero, parto de la cultivae campoi por besto nutrae grenoi, de nove estus disponeblai por legumenazoi, cae sin sequo de grenoi cae legumenazoi, povus pli bone provisi la grundon per nutrai substansoi. Crome necessos disvolvi technologioin, per ciui reductigios la stercado cae la consumo de aquo en la agriculturo. Ancao la mastrumado de fish predado correspondu pli bone alla medi protectado duonigiu la monscala quanto de forgetata in utrajoi, diras la sciencisto. Dumen malpli ricai landoi, la plei granda parto de rubo iam aperas ce la productado, cae estas causata de malbona planado de la ricoltoi, cae de malbona infrastructuro, en industriae landoi, troda nutrajoi estas forgetatai en la dom mastrumeioi la scienzistoi estas optimismai, che la celo estas realigebla. Necessos tamen tut monda debato pri la necessai changioi.